الدرشن الكبير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ım senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabut olan, Ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan! Ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan! Ey sonsuz ilim sahibi olan! Ey sonsuz hilm sahibi olan! Ey sonsuz büyüklük sahibi olan! Ey sonsuz hikmet sahibi olan! Ey zamanları aşan kadim! Ey mekanları aşan mukim! ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ya Seyyid Sadat, يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا دافع البليات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey maddi ve manevi başkanların başkanı! Ey bütün dua ve isteklere cevap veren! Ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur.'' Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.'' يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار En iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, Ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden. Seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men lehul izzu vel cemal. يا من له الملك والجلال يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده أم الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, Ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan. Ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan. Ey tuzağı, imtihanı şedid olan. Ey cezası şiddetli olan. Ey hesabı seri olan. Ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan. Ey ana kitap kendi katında olan. Ey ağır bulutları inşa eden.'' Seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.'' وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا ذا الأمان سبحانك يا لا إله إلا أنت أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Allah'ım senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin. Çok nimet sahibisin. Her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur. Delil ve bürhansın. Sultan ve hakimsin. Münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin. Eman veren sensin. Seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin. Bizi cehennem ateşinden koru. Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih. Ya men istesleme kullu şey'in li kudretih. يا من ذل كل شيء Ya يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, Ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur.'' Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru. Ya gafiral hataya يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merciği, Ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan! Ey hediyeleri bol olan! Ey mahlukatın razıkı olan! Ey ihtiyaçları gideren! Ey şikayetleri işiten! Ey müfrezeleri gönderen! Ey esirleri salıveren! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi! Ey yargı ve çözüm sahibi! Ey izzet ve ebedilik sahibi! Ey cömertlik ve nimetler sahibi! Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin.'' Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke bi esmaike ya mani' يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Allah'ım senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, Ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا من ملجأ كل مظلوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, Ey her mülkün sahibi! Ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren! Ey her üzüntüye düşene sevinç veren! Ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan! Ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan! Ey her ayıplıyı örten! Ey bütün mazlumların sığınağı olan! Seni tenzih ve tesbih ederiz.'' Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتراء عقاري يا ملجائي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan.'' Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Allah'ım يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen! Ey her çeşit günahı affeden! Ey her nevi aybı örten! Ey bütün sıkıntıları gideren! Ey kalpleri değiştiren! Ey kalpleri süsleyen! Ey kalpleri nurlandıran! Ey kalplerin tabibi olan! Ey kalplerin habibi olan! Ey kalplere ünsiyet veren!'' seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Allah'ım senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, Ey kendine güvenilen vekil! Ey zor işleri üzerine alan kefil! Ey iyi işlere rehber olan! Ey yapılan yanlış ve hataları izale eden! Ey her şeyden haberdar olan! Ey görünmeyecek kadar latif olan! Ey son derece aziz olan! Ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur.'' Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya delilel mutahayyirin, ya gıyâthel müstağifin, ya sarihal müstasrihin, ya câral müstecirin, يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أمان الخائفين يا راحم المساكين يا أنيس المستوحشين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, Ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın.'' Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya zel cudi vel ihsan. Ya zel fadli vel imtinan. Ya zel emni vel eman. يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي جمرتك وإحسان صاحبه Ey fazl ve nimet sahibi! Ey emnü eman sahibi! Ey mukaddeslik ve paklık sahibi! Ey hikmet ve beyan sahibi! Ey rahmet ve rıza sahibi! Ey delil ve bürhan sahibi! Ey büyüklük ve saltanat sahibi! Ey af ve bol mağfiret sahibi! Ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz.'' Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو عالم كل شيء يا من هو قادر كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, Ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا مزين يا معظم يا معون يا ملون سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Allah'ım senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, Ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz.'' Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو على عبده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو لمن جفاه حليم يا من هو لمن ترجاه كريم يا من هو في مقاديره حكيم يا من هو في حكمه لطيف يا من هو في لطفه قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören.'' Ey yargılamasında lütf ile muamele eden! Ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.''